บุ๊กทูสามสิบเก้าตริสเดชิมเดวินรถเสียออโตโมบิลูเกดมัสปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะคูร์อ kur yra a r t i m i a เซ i a sekanti d e g a l เน ė ยางรถของดิฉันแบนค่ะ มันนูเลดูปาดังกเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะอาร์กาลต p ป k e i s ตปปาดังกดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ มันเร i k i a k ต l e t o l i ด r เซล z e l นดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ Aš neturiu daugiau benzino. คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ Ar turite atsarginį paką? ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ Kur galiu paskambinti? ดิฉันต้องการรถลากค่ะ Man reikia techninės pagalbos tarnybos. ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะอชิเยชโกดรบตูวิสเกิดอุบัติเหตุอวิโ k อาวาเรียตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ คุณอิระอ t i m i a u s i a s s e k a n t ต s t e l e f o n a สคุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Ar turite su savimi mobilųjį telefoną? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะมุมสเรกเปกาลบุสตามหมอให้ทีค่ะอิชกเวสกิตกีดิตัวยเรียกตำรวจให้ทีค่ะอิชเวสกิตเปอลิเซียขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ Prašau parodyti dokumentus. ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Prašau parodyti vairuotojo pažymėjimą. Teisės. ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Prašau parodyti techninį pasą.